Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Dobro. Sljedeće poglavlje kaže pa, poglavlje Babu Haufi, inače poglavlje strana od širka. Znači, a, a, autor ovdje, e, šef Mamun bi išao postepeno, znači, e, prvo spomenuo vrijednost Tavhida, pa onda ko ostvari teogin, tako će završiti. I onda spominje znači, ono što suprotno vidio, to je širk. I onda će dolaziti u detalje toga, znači koje vrste širka imaju i tako dalje. Tako idu poglavlja, znači otprilike ima nekih 60 poglavlja, raznih poglavlja, koji sve zasnovno na, na, na na Leme, e, koji, u detalje znači obrađuju određene stvari vezane ili za teuhid ili ono što narušava teuhid znači suština ove knjige se bazira na tome, znači da je, da je ona obrađi u detalje da je autor nastojao da sakupi skoro sve moguće širijetske tekstove koji, koji obrađuju znači, e, ostvarivanje tevhida i ono što naručava tevhid, zbog njegove bitnosti naravno. Hajde <clears throat> da čitavamo ovaj prvi aj pa ćemo na komentar njegov. Allah إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء Allah uistinu neće oprostiti da mu se neko drugi smata ravnim, a oprostit će manje grijeha od toga kome on hoće. Ovaj ajd, poznati ajd, koji, koji predsjeća po pitanju teme e, širka koje, koji na osnovu ovog ajta E, i nova drugih šarijskih tekstova se zna da onaj koji umri na velikom širku, da, e, da će na piretu završiti u vatri i da će vječno njoj biti. I odate dolazi težina ovog grija i većina ovog grija. Značenje ajta, kaže, kaže Ibn Kefir, la jabhiru e jušreke bihi, kaže Ibn Kefir, la jabhiru li, li abdi, e, li abdi lakijehu vahu mušik. Kaže, neću oprostiti robu koji ga Allah sretni, a on je umru na širku. Znači, umro, nije, nije se pokajao prije smrti, znači umro na širku, nije se pokajao, znači može osoba biti na širku, rad širk, pred smrt se I to će biti spazanje. Znači ovdje govorimo o osobi koja umri na širku, nije se pokajala prije smrti. I govorimo ovdje o velikom širku. Znači, ajde, u osnovi govori o velikom širku, da li potpada i kada potpada mali širk, što je druga tema, eh, da li potpada, kada potpada pod ovaj ajet i da li ulazi. <clears throat> Da li ulazi djelinično ili ne ulazi nikako, kod toga znači, kaže Uglavnom, <clears throat> ovaj ajet govori znači o, eh, o tome da je širk najveći grijeh i da nima zaista većeg grijeha od, od širka. Zašto? Zato što je posljedica tog grijeha da Allah Želšanu neće oprostiti ono ko umre na tom grijehu i dođe pred Allaha Želšanu u takvom stanju. E, za razhod, e, kako došlo u nastavku ajte, o jaghiru ma dune dalik ili me ješa, oprostit će mimo toga, znači mimo širka kome hoće. E, znači oprostit će grijehe kome hoće Allah svojih robova mimo toga. Koji je grijeh, znači sve mimo širka. Naravno imamo, imamo tu neke druge grijehe koji su izuzetak tome izuzetak, znači misli se na, na to, znači ako osoba umri nije na širku, nego umri na kufru a ima razlike između kufra i širka. Ako umri na kufru, znači možemo Allah ono prosto nećemo, prosto da nećemo Onda imamo razilaženje oko, oko namaza, znači poznato razilaženje znači, da osoba koja, je musliman, a umri bez namaza, musliman, znači ispoljava islam, tvrdi da se bude musliman, a, a nema namaza, ni klanjava nikako, na razilaženje tumačenje, tarku, salam, soljača namaza, da li ona potpada pod ovu ili ne potpada, uglavnom skupna učenjaka koja dokazuje da ono ko, ko umri bez namaza, a da sebe tretira muslimanom u šehadet, smatra da na osnovu ovog ajta potpada pod Allahu volju, Allahu mešijet. Ako hoće oprostiti, ako neće, e, nećemo oprostiti e, bit će u džehennemu. Odnosno, e, oni dokazuju s ovim da znači, osoba koja umri bez namaza, da neće biti vječnu, u džehennemu, što znači nije umrla, nije umrla na kufu uglavnom druga tema, jedan od ajeta sa kojima dokazuju da ostavljač namaza ne izlazi, same je ovaj aj. Jer je ovdje izuzetno, znači, sve mimo širka. Međutim, mi kažemo, znači, odgovor ima tu, pa nije samo izuzetak ovdje širk, znači imamo u širke da umri na kuf. Ne na širku, nego na kuf, umri, također bi vješom džanem. To znači da, da ajet ne obuhvata sve, znači imamo druge šarijaske argumente koji koji, e, koji govori, znači, ko će, završ, završiti džehennem, biti vječno u džehennemu. <clears throat> I da otvaram tu timu, vidim da Uglavnom, e, znači, ostali grijesi, mimo širka, e, oni su pod Allahom i pod Allahom volje, ako hoće oprostit će, kome hoće, ako neće, neće oprostiti, bit će kažnjen, ako umri na lajva ilaha bit će kažnjen, onoliko koliko zaslužuje kazna, pa će biti ponovo vraćen u džennet, ako umri na la Pojenta ovdje, smisla navođenja ovdje ovog ajeta je u tome da ukaže na veličinu koju, na, znači, e, žestinu i veličinu Griha, e, pardon, straha koji treba imati svaki musliman vezano za širk. I da širk je toliko opasan i, e, i toliko znači, mijenja stanje vjernika da zaista zaslužuje da osoba ga izuči, da izučava, da, da, e, e, da se odgaja na tome, da se kloni i čuva širka. E, a odnosno, naravno, s druge strane govori o tome, Allah žano će da ukaže na to, znači koliko, koliko je to gnusan i, i, i težak grije, koliko je to zulum prema laži lašanu, da neko čini šir prema laži lašanu. Ali znate definiciju širka. A to je, znači, da da nešto od ibadeta koji zaslužuje jedina Allah Đelšanu ili od i prava, na opća definicija, da se da nekom mimo Allah Đelšanu. Allah Đelšanu ima svoja prava kod nas u uluhijetu, u rububijetu, u sifat i kad se nešto od toga dadne nekom drugom ima Allah Đelšanu, upada se u širk. A to je zulum, to je ta nepravda, to je taj zulum. I umanjuje se vrijednost Allah Đelšanu i zbog toga znači e, se ovaj grijeh stavlja na najveće mjesto i zaslužuje da se izučava, da se, da se nauči i da se razumije ispravno. E, e, I, i pojenta ove knjige je u tome što obrađuje detalje ovog poglavlja. Detalje poglavlja tevhida i ono što narušava, to je širk, razne, vrste širka. I naravno što ulazi i, i kufar. <clears throat> Sljedeći ajde. prijatelj Ibrahim salam rekao وَجَنُبَنِي وَبَنِيَ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ I sačuvaj mene i sinove moje od toga da obožavam kipove. Uh, u ovom ajetu, znači e, Ibrahim alaih salam dovi Allah Đelešanuhu da sačuva ova šanu njega i njegovu, njegovu porodicu, da ne obožavaju kipova. Što je jako neobično čudno da tu, da tu dobi gradnja visoko. Prije toga sam da, da navedem da potpuno ono, prijašnju tema, a to je da, da kažem da mušik ulazi u vatru. E, pod mušikom, znači pod mušikom, ovaj, to smo naglasili mnogi učinjaci, imam nevevi i ovdje u komentaru, pod mušikom se misli ovdje u ovom ajetu, i onda za ono koji će biti vječno u, u, u vatri u džehennemu, kada umre, a to znači ulazi tu i eh, ehli kitabije, znači od židova i kršćenja, i oni ulazi i ubrajaju su mušike. U Bade ubrajaju se, kaže, abedetu lautan, oni koji su obožavali kipove, kaže, vasa iril kefera, i, eh, i eh, ostali vrste kafira, ulazi pod ovaj izraz, pod izraz širka. Znači, kaže, i nema kaže vola farka da ahli al bain al-kafiri i nema razlike kod kod kod eh, istine između kafira koji iz inata ne slijedi istinu i ono koji zbog zablude ne slijedi istinu. Eh, vjerojatno znate čuti za tu temu, znači eh, tema obrađivanja toga da li može imati opravdanje kod Allah Šanovu, kafir koji je odrastu u nekoj sredini, tako je naučen. Tako je naučio vjeru, kako su ga naučili njegovi od, ljudi od kojih je uh, uzimao, uzimao vjeru, učio vjeru od roditelja ili bilo koga u sredini u kojoj živi. Da li on može imati prodanje kad dođe Lašan i umri na kufru na širku? Može li doći pred lašanom da ima opravdanje? Uh, zato što u stvari nije mogu drugačije, ni naučio, znači uh, na zabludu je zato što ga je neko drugi odveo na zabludu. Ima li on prodanje po, kod Allah Đelšana. Pa ovdje, znači, mnogi učenjaci naglasio, znači, nema, nije, nema razlike između njega, koje, koje, koji je, znači, tako kako je odrastao na, na zabludi, odrastao i umro, kao ono koji je, koji je čuo za istinu, zna za istinu i iznata neće da je slijedi i opi, opire se njoj i tako dalje. E, znači, ispravno ovdje, zašto ovo navodimo? Zato što, što ima narod, među nekim sektama ovdje, meta, pogotovo je poznat, to je bio jedan književni džahid, on je bio poznat po tome da je, da smatrao da će ehli kitavije, oni koji su od njih umrli, umrli na dalaletu, e, i, uh, nisu slijedili ni privat Muhammeda sallallahu za vjerovjesnika i, uh, i kaže oni će imati opravdanje kod Allah Žešanu zato kaže što su, što su bili nekako vrsti zabluženi. Zabluđeni su, na, on su slijeđeni oni prije njih. oni su tako pojasnili, on nije imao, nije nije imao kaže, mogućnost da nauči bolje ispravniji. I e, da, da oni kad dođu pred Alađe Šanu, da će oni imati opravdanje. Da će imati opravdanje da ih vječno ne drži, ne, e, ne kažnjava u vatri. Što je, što je pogrešno poimanje, pogrešno tumačenje, to, e, to su učenjaci naglašavali i često naglašavaju tu stvar u svojim knjigama, da u kufru, znači u kufru i u širku nema razlike između e, namjernog izinata činjenja toga i, i zabludjelog činjenja. Da ne bi neko kako čekaj, ovi su odrasli, odrasli su na širku, e, e, na kufru, zato što su tako naučili od malena i naučilo i šta je on sad kriv tu, što on nije mogu odmah, nije došao u priliku i tako dalje. Možda bude imao prodanje pred Pa, pa učinjaci obavezno ovu stvar naglašavaju. Znači da nema razlika između namjernog i onog koji je, koji je, kojem je dostavljena istina, ali odbio i onom koji nije, jednostavno odrasno zavod. Tako da vas to ne buni. Dostavljena je, znači, poslancem Muhammed To što on nije ispitao, što je pogrešno odgovor, to je druga stvar. Da ne otvaramo tu temu. I ovdje još navodi tu da, da podovu ulazi i onaj koji je, koji je ispoljio islam, pa je spušten na njeg propis tekfira iz, iz određenih stvari, što je radi, što ga izvelo iz islama da je on ulazi pod ovo, pod opće značenje mušrika koje malo šanu neće oprosti, koji će biti vječno u džehennemu. A onda ovaj sljedeći ajet, ovaj džumni vabanije an nabuda rasna, e, sačuvaj mene i e, mene i moju, moju, djecu od toga da obožavamo kipove. <clears throat> E, malo prije sam rekao, znači, ako je to dobio Ibrahim Alicama, a on je onaj, znači, koji je za Allah šanu, znači, pohvalio njegovu pokornost, e, poput onoga Allah šanu redi Ibrahim Alicama da zakolje svoje dijete, Allah šanu njega hvali, je zove Ibrahima lezi wafa, i Ibrahima koji je bio vefijun, odnosno ispunio je ono što stražio njega naređeno da, da, da svoga sina, on je krenuo da to uradi. Naređeno da, da suši kipove, on je sušio kipove, polomio ih. I mnoge druge stvari koje su za njeg. E, pored toga, znači, e, i e, poznato je znači, da ga Allah hvala na mnogim mjestima zbog upotpunjavanja njegovog tevhida, a onda on dođe i dovi on za sebe svoju djecu da ne bude, da ne obožava kipova. Nevratna stvar. Kao što kaže Ibrahim temi, kaže e, men je'menul bela ba'de Ibrahim. Ko je siguran, kaže, od belaja, od iskušenja, to da upadneš u nešto nakon Ibrahim. Dakle, Ibrahim, ali sam dobio, znači mi svi preći od njega. Preći smo mi da se bojimo i da dovimo Allah šanu i da se trudimo na ovom, trudimo na ovom putu da ne bi da, da, da, da, da znači, ne bi došlo u situaciju da, da skrenemo, da učinimo neku vrstu širka. <clears throat> Naravno, ajte, ajte znači, e, kako, kako kaže profesor ovdje, e, da, znači da je mustehab. A naravno, Allah čemu se, pak se, da napomenuo da je Allah čemu se odazvao od ovih Ibrahima, ali znači, znate dobe vjerovijesnik Allah Đelšanovu e, e, uslišava. Jel, Allah Đelšanovu odazvao se njegove dobi, i učinio od njegove djece vjerovjesnike i, i sačuvao je od toga da čini i bade kipovima. A onda, znači, u nastavku, ovdje u nastavku kada se pojašnjava, Ibrahim Arisa nam uh, e, e, pojašnjava uh, šta je razlog, to, od, taj strah od njega. Jer ovdje je riječ o strahu, Ibrahim Arisa nam i zato je ispravno u drugom pogledu. je od širka, za sebe i za svoju, za svoju djecu. Kaže, rabi hunne adlenne kefire mine nas. Gospodaru moj, zaista su oni to tipovi, ono što se obožava mimo Allaha Želšanu, odveli su u zamlju mnoge od ljudi. Nastav kajte, ovdje nije spomenuta taj u tekstu. E, a to je u stvari ono što imamo. Znači, kroz, kroz historiju naroda i umeta, stvarnost je ta da u svakom vremenu se dešava da, da određeni ljudi, da određene skupine koji su bili na ispravnom da padnu u širk. Dovoljan primjer ovog umeta. I to je taj, taj, to je taj problem. Znači da imamo umet e, koji je predstavnik monoteizma, čistog tevhida i da se pojavi onda unutar ovog umeta da dođu ljudi koji čini čisti širk. E, čisti širk, a oni žive u iluziji i ubijeđeni da su oni, kad su oni pravi istinski muslimani, da ono što rade u stvari uopće nije širk, da je to u redu, da je to ispravno. <clears throat> a što imamo danas i to se desilo. Da, da, da ljudi, znači da, da padanje u širk i da, da u stvari ovaj, to je taj klizavi teren, da se može desiti od skupine i pojedinaca i ne samo to, može se desiti čak i od učene osobe. I od učene osobe se može desiti. I, e, i zato, znači ovdje ova dova Ibrahima, a.s. i za njegovu djecu koji su bili vjerovjesnici, Znači, govori o tome znači, da i osoba i vjerovjesnik i učena osoba ne može biti 100% sigurna za sebe, nego da se mora truditi, da se mora da mora dobiti da se mora truditi, da izučava, da se pazi, da se trudi, da radi suprotno od širka i da se kloni toga da ga ne bi upao širka. U stvari, znači, pojenta je ovdje da ovaj ajet govori o, o kolika je opasnost širka ako je se Ibrahim bojao toga. I da niko ne može biti siguran, baš to kaže Ibrahim za sebe. Da je on kao, ja sam meni je ova stvar jasna, ova tema, ja to je, sam, jel, nemam ja tu šta, moje samo da idem dalje, jel, idemo dalje osvajati druga poglavlja. Opasnost širka, znači ona može doći iz raznog ugla, vidiš ono, znači doći na znači širk može ulazi sa strane srca, sa strane nijeta, sa strane ovo oni, e, znači može ući, e, čovjek da uđe na vrata širka velikog i malog na raznorazne načine i zato dolazi opasnost od toga. Eh, ili kao što kaže ovdje autor, kaže Fela je'menu lukufi širk ila men huve džahil bihi vobima halisuhu minu. Kaže, eh, nije siguran od upadanja u širk, kaže, osim onaj koji je džahil u širku. Znači, ne zna, njegovu opasnost, njegovu težinu eh, i zbog tog džehla njemu je realno domova. Ne može se zamisliti da ima vezi sa širkom i, da može upasti u širk, i da ono što radi je širk. Kaže, niti zna šta je širk, kaže, u ovima i u halisu, niti zna čime da se izbavi od njega. A to je znači e, znanje, vahu al ilmu to je znanje Allahu Đelešanu, u obima da'ate bihi rasulahu min tevhidu. Sad je poslao svoga vjerovjesnika od tevhida i zabrane širka i zabranu širka. Znači, zato ovaj, izučavanje ovog poglavlja i kako ima smisla. Da bi se osoba, znači ovdje pazili, izučavamo, da bi naučili, da bi se bojali toga, da bi se pazili, da primijenili tako u životu, ne da bi se trenirali koga ćemo proglasiti šmušikom ili ne mušikom, tako dalje. Pobitna razlika, znači, ja sam to uvijek navodio, i, znači, u, pravite razliku između jednog, nešto što učimo kufra i širka, a to je da bi se znali, da prepoznali, da imali znanje o tome, da bi se sačuvali od toga, a ne da bi bili profesionalci u spuštanju tih propisa na, pa, na, na one koji sebe tretiraju muslimanima. Znači, drugo pogled je posebno pogled. A onda onda navodi Adi sljedeći, što čitam. U hadisu je došlo. Najviše čega se bojim za vas jeste mali šir. I pitan je o njemu pa je rekao, to je pretvarao. Ovdje autor nije naveo hadis koga je nije dokumentovano iz koje knjige je naveo i tako dalje. Uglavnom hadis bilježi ga imam Ahmed i Taberani Beheti. E, hadis je ustojan. E, u hadisu je došlo od e, Mahmuda ibn Dabida. Radi Allah, ono da je Allah nisam sam nas rekao ime Ahra Tumana Kafu Alikum a Širkul Asgar. Zaista je najviše čega se bojim za vas skriveni, odnosno mali širke Kalu, vama širkul asgar, pa su pitali koji je to mali širk, ja Rasulullah. Kale, rija, kaže, to je rijalog. Ja znam da se dosta puta govori, znači da rijalog se vraća riječ, znači od rugje, to je rea, gledanje. I osnova je rijaluka u stvari da osoba nešto radi, da bi ga drugi vidjeli, da on to radi. Odatle počne rijalog. Kod nas tako i zaista ovi neki izrazi u terminologiju najbolje uzmeti arapsku riječi i pojasniti da bi koristio terminologiju. Kad uspio, kako sad, realno se može prezgao kao pretvaranje, tako. Međutim, to ovaj, ne dočarava dovoljno. Bolje da koristimo izraze arapske, arapsku terminologiju, jer je šerijat vezan za arapski jezik. znači, ovaj hadis e, prenosi ga, prenosi ga Mahmud ibn Labid. On je ovdje nije ovaj autor. Mahmud ibn Labid, e, razilaze sučenjaci oko njega, da li je on vidio poslanika sallallahu alaihi wa sallam odnosno da li ga je, da li se sreo sa njim, pa kaže Muziri, rea Rame bijevo lem je sih lehu minhu sema fiha atima Kad je vidio, poslanika sallallahu wa sallam, kaže, ali nije vjerodovoljstveno da je čuo od njih ništa. Dok smo Buharija i Ibn Hatim smatraju da je lehu, lehu suhbe. Suhbe znači da je sreo se sa poslanikom. A poslije bi Ibn Hađer i Ibn Abi su također taj stav poduprli. Znači da je, da je ovo astav koji je sreo poslanika sa Allahom ali ima sebe. Naravno, zašto nas nisam spomnio, zato što nas znači, zbog toga zbog toga, ovaj, zbog ovog hadisa koji prenosi, a ako ga nije vidio, onda je, jel čuo da li ubraja su asabe ili ubraja, ubraja se, ali onda od koga je mogu čuti hadis, da li čuo drugog hadisa. I onda ko potpada po drugu, vrstu hadisa, po drugu skupinu hadisa, to je sa Sahabi, Musar Hadis od ashaba. U, uglavnom, ovaj, ovaj hadis je, znači, ima dobri lancima prenosilaca, dakle, prenesen je, eh, hadis je prihvatljiv i njegovo znači je uopće poznato, E, hadis govori o tome, o tome da, znači kaže da je najviše čega se boji za nas mali, mali širk, a u stvari to govori o tome e, ako se poslanik sallallahu alejhi boju, najviše se boju za mali širk, za svoj umet, to je njegove milosti i sikirancije za, za svoj umet. E, pa onda to nam najviše govori o, to, o tome, naravno poslanik sallallahu nama e, pojašnjavao upozoravao sam sve što je opasno za nas, ukazano sva, sva kojima je znači uglavnom sve pojasniti stvari, jednu i drugu stvar, ali ako se najviše bojao za nas malog širka, to nam govori u stvari šta je sa velikim širkom. Jel? ako, se bojao za nas malog širka, šta je onda sa velikim širkom, koliko, koliko se onda njega treba bojati? <clears throat> Jer kao što kaže ovdje u autor knjige Tako Međid, kaže Fejda Kane Širkul Asbar Muhavuhan ala sahabihi a ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam na kemali ilmihi wa kuvati imani kaže, jer kaže, ako je mali širk ono čega, čega se bojao Allah se za svoje ashabe iako su oni imali u odnosu na ono, potpuno znanje imali ja, ja snažan iman فكيف لَا يَحَاكُهُ وَمَا وما مَنْ هُوَ دُونَهُمْ فِي في العلم Kad kako onda se ne boji širka malog i ono koji je gori od malog, oni, kaže, koji nisu na stepenu znanja ashaba, ni imana, e, znači nisu na stepenu ni imana, ni znanja od ashaba. Šta je ono tek za nas znači? Koliko mi treba da se bojimo, da se bojimo širka. I naravno, ja sam, ja sam, ja sam znači ovoga nisam u tom kontekstu. Sljedeći hadis. Od Ibn Mas'uda radi Allah, on prenosi se da Allah ecco, poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Ko umre, a moli pored Allaha sudruga ušće u vatru. Zato je bilo rezultat. Kako je predano sudruga? Ko umre, a moli pored Allaha sudruga ušće u vatru. Znači, ali ko umri, a novi ili dobi upućuje do nekom ima vani šanu, nekog savršenja sadruga, ili ne znači bar šabit, znači neko je sličan. bliže nekog, nekog na, da bude sličan Allahu Đelešanuhu, e, misli se ovdje naravno e, jedu ulazi i molitva i, i dova i bade, znači uru jeselu, jeselir bihi i traži od njeg i dovi i traži pomoć od njeg, e, ta osoba umri na tome uče u vatru. <clears throat> Šta ovo znači? E, ovdje znači ova riječ e, da, da, da Allah da jedu midden da ima nid, znači saučesnika njemu nekog sličnog, može imati dva značina. Kaže, jeđalovu lillahi šerikan fi enva ili da, da digne na stepen tog saučesnika i kaže, e, da, da, da digne stepen Allah Đelšanovu u vrstama i ibadeta. Znači, u svim vrstama i E, to predstavlja, kaže, veliki širk. A imamo, kaže, to je, to je jedna vrsta. A imamo e, e, da može biti i mali širk, jer znači ima, može biti značenje da bude mali širk. I da opet bude prijetnja dehalena. Znači, uh, znači e, hadis može odnosi na veliki na mali širk. Samo različita posljedica. Kaže, ko umre, a dovi ili moli mimo laže Šanohu, niden, znači nekog sličnog, stavi stepen saučesnika, ravn, e, stavi sličnog Allaha Šanohu, E, digne ga na taj stepen dehale na. Kaže, ako se misli u, e, da mu upućuje i badete, poznati i badete, razrazne vrste i badete, to je veliki širk. I vječno će biti u vatru. Uče vatru i biti vječno u njoj. A ako uzmemo e, da se misli ovdje, da se misli ovdje da da ne misli se na, na, na vrste ibadeta, nego neke, neke radnje poput riječi, poput rijaluka ili određenih riječi, da onda, onda da, i one predstavljaju širk s tim da su mali širk. I dehale nar, znači dolazi prijetnja njima da će ući u vatru, da će ući u vatru zbog tih grija što kazuje da su veliki grijesi, a ne mora, znači ako uđe u vatru da će biti vječno u džehennemu Znači jedno i drugo značenje može imati kako ovdje pojašnjava. Koje su te vrste malog širka? Recimo, doće nama svakako poglavlje za mali širk, poput toga da kažu, vi znate kako došlo u hadisu da kaže maša Allahu eh, wa vaši wa lellahu wa ente eh, da, znači da izgovara te riječi eh, kaže ono što si htio ti što je htio Allah da bilo da bi bilo tebe i Allaha kada znači neko stavi na stepen Allah Žešanu u ovom kontekstu to je mali širk mali širk u riječima a ako ga izjednači, ali bismo govorili o tom, ako izjednači, znači, tog za koga kaže da, nisi da nije htio Allah i ti, Eh, da, da, da, nije bilo tebe i Allaha, ako izjednači to koji pređe sa Allaha, da je on na stepenu Allaha Žešanu u osobinama, znači to je veliki, to je širk. A obično u osnovi je to mali širk. Ili ono, onaj, e, ili, ili je siru rija, znači mali dio rijaluka, da radi određeno djelo uh, zbog, rijaluka, znači zbog pretvaranja, ne radi Allaha Želešanuhu, E, ovo došlo znači naravno u vjerodostom hadisu, ne spominjem hadis, doći na taj hadis poslije. E, bilješ ga Buhari o svom Edebu Mufred, ima Mahmed ibn u Sanefu. E, taj hadis potvrđuje znači da e, da ovdje shodno razumijevanju hadisa može se odnositi i na veliki na mali širk. To je pojento. A posljedica toga je različita. A jedno i drugo, naš hadis upozorava i na jedno na drugo. Samo što je različita posljedica toga. Sljedeći hadis od Džabira. Muslim prenosi od Džabira radi Allahu anhu da je sallallahu alaihi sallam rekao Ko sretne Allaha ne mu ništa u a koga sretne pridružujući mu našta u Hadi tamo ovaj u hadis, da ovdje, znači sudra je znači, kada dođe neki od hadisma, znači, spominjamo sam radi anhu, on, Jabir ibn Abdullah, on i njegov otac su, znači, e, ashabi, poznati ashabi, imaju e, poznate stvari vezane za njih, e, tako na menakid, svojstva osobine koje su imali. Živio je preko 70. godine, duže 80. godine što Hidži, u Medini preselio i oslijepio pred taj smrti u, sa, u, 94. godini života je postavljeno. Džabir ne bilo. U ovom hadisu, u ovom hadisu kaže kaže men lehi Allah, ko sretni Allah Žešanu, la juši ko bih dekala džene. Ko sretni Allah Žešanovu, a, a nije, nije mu činio širk, ne činio širk, ni u čemu ući će u žene i obrnuto men lehi Allah juši ko bih šeja, a koga sretni činimo širku nečemu, ući će u vatru. E, ono, Hadi znači govori o tome e, da ovdje da kaže la jušik, evo la jušik, e, misli se lem je tehid mahu šerikan il ilahi Znači nije, da kaže Imam Kurtubi, kaže, misli se ovdje da nije znači uzeo saučesnika sa Allahom Želšanuhu u lovijetu, u stvaranju, i badetu i tako dalje. Uh, <clears throat> kod ehli sunne od džemaata, kaže, men mate ala dalike fela bude lehu min duhuli džanna. Kod ehli sunne od džemaata, znači, e, ehli sunne od džemaata se razlikuje od ostalih sekti po razumijevanju ovog pitanja. A to je da osoba koja umre na, na e, znači umre kao musliman na la ilaha illallah, ne čineći širka Allahu Đelešanuhu, misli se veliki širk, naravno, ući će u džene. Što ne mora znači da neće biti kažnjen vatrom prije toga. Ako je ostvario potpuni tevhid, neće uopšte ući u džehennem. Ako je umro na određenim grijesima, velikim grijesima, imao malog širka i dala šanu ne oprosti to, ući će prvo u vatru, ali će kad tad biti završetak, kad izađe iz vatre, bit će završetak u džennetu. I u ovome se Ehlu razu razlikuje od ostalih sekti. I ovo je vrlo bitna stvar, znači kod ostalih sekti, kod Haridžija, kod Matezila, Kod džehmija, kod njih je drugačije, kod njih nema to, znači, ili si, potpuno ima ili si u kufru, ne može biti nešto između I uh, e, odatle do... E, a pazite, nemojte mi da ovo bezazvane smo, ovo jako bitna selo. I mi imamo, od, nju nalazimo njenu odraz stvarnost, razumijevanje nekih ljudi. Znači, kod nekih ljudi ili, si pravi musliman kako treba, ili nisi nikak musliman. I olahko upadaju te hvile, Olahko upadaju, znači, u njene, u njene nespojivo da može neko biti pola pola, znači malo e, treba znati naravno granicu kad se izlazi islama, ali u njih ne spojivo to da može neko malo ovo, malo ono i opet na kraju da bude spašen. On to ne spojivo, ne, ili si pravo kako treba u tevhid, naravno bez, bez velikih grijeha. Odato dolaze kod njih, znači širki i veliki, mali širki, veliki grijesi, e, kod ostali sekti, oni u mali, e, mali širku ubraja se u veliki grijehe. Ko umre na velikom grijehu, nije se pokaju, kod ovih sekti, kod njih će vječno biti u Otkud njima to? Zato što oni posmatraju, posmatraju iman kao jednu cijelinu i kufr. Nema, nema stepena. Kod njih je to jedno. Ili si, u, si u tome ili nisu u tome. Nema, nema nešto između se. Što nije tačno znači. To nije tačno na kraju ne potvrđuje šerijski tekst, potvrđuje suprotno. I ovo je vrlo bitna, ova vrlo bitna stvar da se razumije. E, ovo, e, ovu stvar mnogi ljudi ne razumiju i pogrešno razumijevaju određene šerijatske tekstove u kojima je došla, recimo, zamisli dođe šerijatski tekst, ako uradiš to i to djelo, kad ti džehennem. A to je djelo, recimo, koje inače ne izvodi iz islama, veliki je grijeh. I onda osoba razumije, znači, ako on uradi to djelo, i na tome, on je džehennemlija. Tako sam ja prije, ne znao pitanja onda koji god ima grijeh gdje zapričan da, da, da, da je haram, da zapričan sa njim e, prijetnjom došla za džehennemom, ako ga uradiš, umreš na tome, ti si uradio i umro si, a radio staje grijeh, ti, ti su džehennema, nema spasa. Osoba, ubila drugu osobu muslimana koji je veliki grijeh, jedan od najvećih grijeha, i umre nakon toga, bez obzira što je musliman, kao ovako njemu ako se razumije mnogi to tako razumiju. Znači, grijesi koje osoba uradi, džaba njemu, kaže, klanju, i ovo, ono, znači, to znači, je pogrešno razumijevanje. I zato je vrlo bitna ova mesela. Ne zato da bi mi, ovaj, da bi kažem, da bi malo, ovaj, da bi stvar olakšala, nego zato što to je ispravno razumijevanje. Težina grijeha je jedno, da ga se treba kont, a razumijevanje toga kako će biti završetak je druga stvar. I zato ovo ima svoju težinu, ovih hadisa. I obrnu, kaže, men lakije, men lakije u jušniku bihi šeja, ona koja sretni i činijeći njemu šir, u nečemu uđi će u vatru. Evo, ovdje on navodi riječ ovaj, nevevija, ono što smo malo tu spomeni, e, a to je, kaže, dohulu mušik nar, fehu, ala mu kaže, ulazak mušika u vatru, kaže, to je u općem značinu, Kako kaže? Kaže da će ući i da će biti vječno u vatri, Kaže, vola farka, nema farka u tome, kaže, bejne kitabi, jehud nesrade, znači između ahli kitabija, židova i kršćana, bejne abede telefan, vasajre niti oni koji obožavaju kipove, ni ostalih vrsta kafira, bilo koji. Vola farka da ahli haqi bejne kafiri, a i wa gajri, niti kod kafira koji iz inata neće da slijedi istinu, ni ono koji zbog zablude, odvedeni u zabludu nečega. Kaže, vola, vola e, bejne men halefe miletu islam, vojne men intesebeli. Između ono koji se suprostavlja miletu islama i ona kaže men intesebe ilej. Ilejha thumma hukeme kufri. Koji se pripiše islamskom umetu, međutim presuđeno da je na kufru. Kao što imamo određeni ljude, određeni sektor unutar umeta. Dakle, presuđeno da su na kufru ili određene vođa određenih sekti, poput Ibn Arabija, poput Ibn Rumija i njima slični, koji su bili na vahdetu pa presudi se i on se pripisuje islamu. Ili uzmemo ove sekte, Rafidija, Šija, Ismailije, Rafidije, tako dalje, presuđeno, učenjan za određene e, sekte, druzi i tako dalje, kaže da su kjafir na, na, na kidi kufra, a on se pripisuje islamu metu, bez obzira na to, znači, ako, ako se, kaže, hukime kufri, presude učenjaci da je to kufr na čemu se oni, i da, da, da oni negiraju stvari ono sa čime je došao Islam, znači nema razlike, ulazi pod ovo značenje men lekijehu jušriku bihišeja, koga sretne, a čini njemu širk, ulazi pod to značenje i da će ući u vatru. Pa onda e, navedamo pitanje. U poglavu sveća pitanja. Pod jedan, strah od širka. Dva, da se pretvaranje rija smatra širkom. Da je, po tri, da je ono, ono, odnosno pretvaranje malo širka. po četiri, da je to nešto čega se najviše treba plašiti za dobre ljubo, Pet, blizina džemeta i vatre. po šest, spominjanje onoga što njima približava u jednom hadisu. Sedam, da će onaj koga sretni da pridružujući mu ništa ući u džanet, a koga sretnije pridružujući mu nešto ući će u vatru, pa makar bio jedan od najvećih pobožnjaka. sam veliko, pit, veliko pitanje. Molba i se vam Selam upućena njemu za zaštitu njega i njegovog potomstva od obožavanja kipova. uziman uzimanje u obdjev stanja većine, jer je on rekao Rabbi inne hunne te kefiram minan nas. Oni su gospodaru moj, mnogi ljudi na stramputicu odvali udesi. u njemu tumačenje riječi la ilaha illallah kako, kako ga je naveo Buharija i po 11 prednost onoga ko se sačuva širka. Sačuva širka. Sačuva širka. Sačuva širka. Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam